Nagtatrabaho ng holiday. Oo, pero ngayon, nandito si Ivan, nagtatrabaho ng holiday na walang bayan. <laughs> Yeah! Ganyan kami sa Cool Pals. Tinitest lang natin kasi yung... Uh, Loyalty niya? Hindi, yung ano niya, <laughs> dedication niya sa show. Kasi Oo. Oh. lahat tayo nagtatrabaho, holiday ngayon ah. Oo, Oo nga. Oh, tanda Kala mo. siya lang, kala mo ikaw lang nagtatrabaho, holiday kami, ano ka naman sa amin? Slaves? <laughs> Nagtatrabaho din kami ah. Oh, hindi natatanggap ng bayad yan. Ha? Ay, Oo. sumipit mo ah. <laughs> Basta ang narinig ko lang ay, ah, Hoy, James! <laughs> Nagmamaldita. Ah. Pero ang Ivan. pag lumipat ng trabaho to, yun ang simula ng kanyang pagkalugmok. The Pod Network Entertainment. Dito na lang ako. ah. Ay, Six- 688, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Ngayon talaga ang birthday mo. Today, yung birthday mo. AC kapatid. Salamat sa... Happy Ayan na. birthday, IC Marcelo. Andito, nagpadala ng... Oy, ah, shout out sa food sponsors natin for Check, today, check. pare. Evelyn's Catering. Evelyn's Uy, Catering. Evelyn! Oo. Sobrang sarap ng pansit yun. Lumpia, pati barbecue, pati puto. Yun, matatagpuan po siya sa White Plains, Quezon City. wow! Oh, Ito yung mga... Eh, yung pangalan na yan ay yung mga parang Evelyn! <laughs> Evelyn! Parang hingihan mo ng upa. Oh. ikaw nga kumatok, Rems. Ikaw Naniningil ang kumatok upa at yun. ikaw bumili. Pabilan nga ng puto. <laughs> ilang, gra- ilang gramo? Bigyan niyo ako ng puto yung lalaking lalaki. <laughs> Sabi ko na nga Ano ba yung lalaki puto? Welcome to the Cool Pals! Episode 688. Exclusive. On Spotify and YouTube. Narito na naman, <laughs> na naman tayo. Ito na tayo. <laughs> Araw-araw eh, no? Mm, narito na naman tayo sa isang musical episode. At uh, ngayon ay nagkakaroon ng technical difficulty si Ivan. Oh, nagpapanik siya, nagpapanik okay siya. Okay, okay si lang, Ivan. Oo, oh, oh, talaga. Kakakapi mo yan dito sa A-Coffee. Ay, oh. A-Coffee. Thank you sa venue at uh, pinag wala kayong uh, na, na ha? <laughs> Hindi, nampun muna tayo ng A-copy ngayon. Oo, dahil holiday ngayon at uh, sarado ang The Pod Network. Wow, nagtatrabaho ng holiday. Oo, pero ngayon, nandito si Ivan, nagtatrabaho ng holiday na walang bayan. <laughs> Yeah! Ganyan kami sa Cool Pals. Tinitest lang natin kasi yung... Uh, Loyalty niya? Hindi, yung ano niya, <laughs> dedication niya sa show. Kasi Oo. lahat tayo nagtatrabaho, holiday ngayon ah. Oo, Oo nga. Oh, tanda Kala mo. nyo siya lang, kala mo ikaw lang nagtatrabaho, holiday. Kami, ano ka naman sa amin? Slates? Oo nga. Nagtatrabaho din kami ah. Oh, hindi na tatanggap ng bayad yan. Ha? Ay, sumipit mo ah. Basta ang narinig ko lang ay, ah, Hoy, James! <laughs> Nagmamaldita? Pero Nagmamalditang Ivan? pag lumipat ng trabaho to, yun ang simula ng kanyang pagkalugmok. Ayun. Ay, ula You're in your prime, boy! <laughs> Ula sa ni, ano yan ha, ah, ni Rems yan. Magiging suicidal ka pag lipat mo ng Dito trabaho. sa... <laughs> Ivan, amin ka narito na naman tayo <laughs> sa isang <laughs> music episode kung saan uh, dito tayo sa A Coffee at uh, kasama natin ang tatlong guest na dito si Ruigi Tats and Wayan. Wayan? Wayan. Wayan. Wayan, Wayan pala. Wayan. Ayusin mo, Makindeo! Oh! <laughs> Baka hindi ka kumain ng Evelyn's eh. Eto naman kasi ako lang naman talaga ang ah, radio DJ na walang experience. <laughs> Kaya okay lang nagkakamali. At narito. <laughs> Eto na. Kumanta ka na nga. Ito po, si DJ Martin Dero. Pasok mga suki. Mm, ah. Sa loob ng donkey. Napatay. Ah. Pasok! Check, check. Hello, hello, hello. Mic check, mic. Pick up good. Okay. Ito nga pala ang kanta kong way at nil- ginawa dito sa A Coffee. June 2000. Ah. Uh. OTW sa Brom Brom How are you? I'm good, good okay. Love mo ba ako? Malamang opo Pasensya na bebe, minsan bobo Malambot ang puso, matigas ang Di laging hehe Minsan hu hu hu Yeah yeah yeah It's your life but it ain't all about you you you Fuck the po po po Lagi na ping ping ping Just my friends and fam Walang gang gang gang Walang bling bling bling I'm the blah blah. Words don't mean a thing. Ashanti. Full dump when I'm unleaded, I'm still here. After all that weather, I'm back to trying to get better. Your friend, your lover, your brother. Where you at? Where you at? My mind is always on the run. Where you at? I'm trying to get this album done. Where Where you you at? at? I'm not the only one. Everybody got a ton on your shoulders, I know. that sign, the is. tomorrow, that's my favorite mistake. If I enjoyed wasting my time, did it really go to waste? I chose the path less traveled, so I'm going to be late. I'm still getting ready, but I said I'm on the way. My mind is always on the run. I'm trying to get this album done. I'm not the only one. Everybody got a ton on your shoulders, I know. So wherever you are, I hope you having fun. Cause when it's said and done, when the set had sun, the end is. I don't know, I don't know, I don't know let's go, let's go. I don't know, I don't know. But let's go, let's go. Yes, sir. Why? Yes! Ah, yes. At yan po ang uh, Where You At, Where You At. <laughs> Ayan ang uh, title na, no? Oh. Aba. Ayan. Galing. Ang galing. Yeah, para, sir. para ako na, parang dun sa vibe ng music niya, para kang nakakakita ng mga nagro-roller skate, nagro-roller <laughs> skate na naka-brat pants. <laughs> sa Miami. Ganda. Sa Miami. Oh. Sa Cubao. Mga lalaki yan. mga lalaki yan. Mga lalaki yan. Nagkagater pa eh, no? It's ah. oh. a Cubao. It's a Cubao. o si Manang yun eh si Manang nag-skate. Mildred! Oh. <laughs> nag-skate ka na naman. Mm. So, pang feel good nung, nung beat, nung salamat, salamat. Si, ano, si Taas Maybe na nag-produce na. Ah, galing. Yun. Actually, sa taas lang namin ginawa yung kanta yan. Dito mismo. Really? Sa taas. Ah, sa bu- ah, kisame? <laughs> Hindi, second floor. Ah, second floor. floor So, matagal na kayo nag, nag, nag, gumagawa ng music together ni Ah, Tats. Mm. With Ruigi Gon mas matagal. With si Tats last year lang kami nagsimula. Okay. Pero matagal-tagal na rin kami magkakilala. Gano'n na kayo katagal gumagawa ng songs ni Luigi? Uh, 2018. 10? 2018. 2018. 2018. 6 years. na rin. 6 ah, years na rin. Eh. Ang, ang ano mo yung isa sa mga ina-admire ko sa mga artists and writers, naagawa sila ng kanta tungkol dun sa mismong pinagdadaanan nila na yung, ewan ko lang kung tama yung basa ko ah, yung kanta mo, parang, kailangan ko nang tapusin to. <laughs> Tatapusin akong album, tinatamad ako, walang papatunguhan tong katamaran ko, nasaan ako, where you at. Yes, Tama, yes, di ba? Yes, so isipin mo, yes. sa kang nag-writer, kailangan ko gumawa ng kanta, sinulat mo lang inaano mo, tangan na, tinatamad na naman ako, saan mapapatunguhan tong katamaran ko? Ha, puta, kailangan ko tapusin tong album na to. Tapos sabi ni Tats, tangan na, kanta na yan, pare. <laughs> Lagyan natin ng beat. Ganda. Ah, oh, di ba? Parang, sobang, sobang galing na you can turn your your feelings into music na actual siyang feeling ng isang artist. Kahit kami mga comedian, ganun din. Puta, wala na akong masulat. Pero kayo, putang na yung mismong wala na kayong masulat, may nagawa kayong kanta. Ba't galit ka? Di ba? Hindi, ang galing eh. Imasi may likod. Ang galing. May likod. Kayo yung mga tamad na may na-produce. Tay, tay tama na umuwi na tayo, tay. Kami, pag, pag, natama, pag, pag yung isang kuha, comedian tinamad, talagang wala eh. Di ba? Pucha, ang ganda oh. Kasi ina-analyze ko yung lyrics eh. O nga, no, puta. Tinatamad ako, walang papatungan tong katamaran ko. Kinakausap niya sarili niya eh. Nasaan na ba ako? Where am I at? Tama, di ba? Legit, legit. Pero ang tumad mataklat sa mga kulpas, yung fuck the popo. Yeah. <laughs> oh, yeah. Required ba yan sa lahat ng mga si Jeff, ano? Si Jeff yung sinabihan noon, si Master Popo. Si Master Popo. <laughs> Master Popo, oo nga. Oo, kaibigan natin ng mga pulis. Oo. <laughs> wala namang binabanggit na pulis dito. Oo, ano ba si Popo eh? Hindi mo ba alam si Popo? Kasama Mascot sa Jollibee oh. ah, yun. Kasi hindi alam, yung mga bata, gusto si Popo. Tapos palagi si Jollibee lumalabas. Lagi Tapos, ba- ay, nawala si Popo. Pak na Popo! <laughs> Record ba yon sa mga ano? Sa lahat ng mga rap song? Damay, fuck the popo. Fuck the popo. Oo, oh, para mong astig. <laughs> At least real Sino talk talaga ah. sa inyo? Brad, wala pa yung lyrics dito na fuck the Popo, ah. <laughs> Kasi nagtatawa minsan, pag kung may mga fuck the popo, yun ba talaga inaramdaman nila? Galit ba talaga sila sa mga popo? O ano, parang nadadala lang ng hmm. ibang mga Baka naman lyrics. Hmm. Popo, yung Popo. Oh, ano? Yung nasa sahig. Mababait kayo mga Popo. Popo ng aso, fuck na Popo. ng popo. Ah, <laughs> <laughs> Tama, mapapabak na popo ka pag napakan mo yun. Fuck! Hindi mo nilinis yung popo ng aso mo? <laughs> Ikaw, galit ka ba talaga sa Popo? <laughs> Based on XP, medyo, opo. Mm. Oh, yeah. Legit. Legit. Legit. Bakit ka galit? Siya po yan, ha? Ah. <laughs> Hindi, bakit? Bakit galit lang? Ah, wala, eh, sa experience ko lang po at sa mga kaibigan ko na binabalasubas po kami ng mga polis nakaraan. For example, Oo. nakaraan po isang linggo, Yan. Yan. may tinulungan po kaming babae na na-hit and run. Oo. Tapos, dumiretso po ako agad sa police station kasi ako po yung testigo sa harap ko po nangyari yung banggaan. eh habang lumuulan. Tapos nandun ako sa police station, Sir, andito na po yung ano, yung naaksidenteng babae. Tulungan niyo po natin. Arap, ano, nag-ML nag eh, pa eh. Arap, ano gagawin dyan? Parang gano'n. Parang, anong sasabi niya? Enemy has been slain. <laughs> Parang trip na bad trip ako. Parang, Tangin na nito, may sitwasyon na nga eh. Parang pinagpapapasahan nila walang pa ako. Parang doon ka sa barangay muna mag-report. Tayo na, sugot-sugot na nga yung babae. Tanggal yung apat ng ngipin sa harap. Tapos <laughs> gusto pa ako mag-file ng kung ano-anong proseso. Tapos doon pag niya nasulat yung lyrics na Fuck the Popo. <laughs> Ah, oh, yeah. ah! Tapos sinulat niya doon sa lyrics sheet niya, Fuck the Popo. Hindi Ang kasi, kasi sa Amerika, pag fuck the popo, binabaril yung mga itim eh. <laughs> Dito, nag-ML lang. Dapat nagbigay ka muna ng 500 kasi. Hindi naman. <laughs> Hindi naman. Lalong mag-ano yun, maglo-load lang ulit ng cellphone mo, tapos maglalago ng ML. Binigyan mo pa ng pangsugal sa ML yung Oh, tao. yun Do- Kaya mo ba nasulat ng kantang Where You At dahil doon sa nabangga? <laughs> Para sa barangay, where you at? <laughs> Oo, oh, di ba? Oo, Grabe. mga Oo, kasi where pagkagising din ni ate sa knockout niya, parang, nasa na ako? Pero, eh. Shoutout Ate Rowel. Oo, oh, Magpapa, ano, Rowel? papaluto daw yun eh. Rowel. Rowela pala. Rowela. Hindi, Shout out Ate Rowela, sana mm. tubuhan ka ng bagong apat na ipin. Pagdadasal <laughs> natin yan. Yun na wish mo sa birthday mo, IC Marcelo, na sana tubuan si Ate Rowela ng bagong apat na ipin. Yeah. Oh. na, napulot ba niya yung ipin niya? Binalikan ko yung ano, oh. ipin. Hmm. yeah, yeah, yeah. May nakita ka dito. Uh, Dahil no, suot na ng taong lima, gasa. Limang ipin. Suot na ng taong gasa. Lima, lima yung nakuha. <laughs> wala, wala. Masak na power bank lang. Eh. Uh, Ah, hindi ah. mo na nakita yung mga ngipin? Hindi na eh. Nagbibiro pa nga si ate, baka daw nalunok niya eh, <laughs> nito. Hindi, may chance naman ganun. Huwag hindi mo alam mo oh, na. Eh di mas nakakatawa yun. <laughs> Kasi bungal siya. Ay, tayo niya may himen. <laughs> Habang binibitawan niya yung sinabi niya, yun, na- mas nakakatawa yun. Oh, eh, baka nalunok. baka nalunok ko eh. Then, eh, tinext niya naman yun. Tapos, ano, fractured pa yun. ang kalinga. ah. Galing na si Wayan ay isang good Samaritan. Oo. Oh, y- ito, e, tanong. Kasi six years na kayo ni Luigi. Uy. <laughs> oh, yep. <laughs> Where are you at na talaga sa, sa as a as a musician? Nasaan na kayo? Um, ano nang Yo, parang pinagkakabalaan mo? pini-50-50 ko lang po yung buhay ko na musician at ano. Nagkapagligtas ng mga... Ano <laughs> ang sasagasaan? Oo, paminsan. Kasama na yun sa kalahati. Secret job. Si Captain Bangga. Hmm. <laughs> CB. Captain Barbell? Hindi! Hindi! Ano siya? Si... Captain Bangga! Siya si ano, si Captain Witness. Nawi-witness lang lahat. Hindi kanya ililigtas ha? Hindi kanya oh, ililigtas. Ibangga. Tagatakbo sa stasyon. <laughs> Tagatakbo sa stasyon. Sir, nasa nangyari sa harap ko lahat. Ba't di mo ko dinala sa Wala kayong gagawin. Pak na paupo. <laughs> Sasabihin niya, sa alis na siya. Ang kalaban niya, ML. Ang bayad lang niya doon sa mga tinutulungan niya, nagpapaluto siya. Pwede na. pero 50-50. 50-50, kalahating rapper at perform performer sa mga shows namin, ganun. Pag du- gawa kanta at pag-perform, kalahati ng buhay ko, kalahati. Tambay lang, uh, ah, Fortnite, tambay, ah. ganun lang. Bata pa ta, bata oh, pa. bata pa. 27. Ah, 27. Mm-mm, ayaw mong i- ayaw mong gawing 30% lang 'yon. <laughs> Ako lang ano eh binabalanse ko lang ayoko masyadong ano eh. Relax ka lang eh. Relax Oo. lang. Sila. Gusto mo mag-day job paminsan-minsan. Oh, Sino ba ka kahit mag-day job? Mm. Dito sa e-copy, kailangan nila ng isa. Barista. <laughs> eh, pwede naman in the future kung may nahanap ako na, alam mo, eh, enjoyin ko na day job. Ano bang- Hindi yung day job na para lang sa pera or some shit. Nag, ano ba ang college course mo? Broadcasting arts. Ah, okay. Nandun ka pa rin talaga sa ah. linya kahit pa paano. Ah, oo. Ah, Sa as paggamit ng performing mic artist, oo, paggamit ng mic. Pero kung papupunta ka sa broadcasting, anong field? Siguro, ano, ganyan din, mga part din ng mga nag-aayos ng mga <laughs> tripod, ng mga lettering. Parang ano, staff lang sa camera crew, kundi ako naging rapper. Kamukha mo mm. si Ted Pilot. <laughs> Oo nga, pwede. 70 years ago. Ang ganda ng ano ha. Ah. Yung mga, yung mga hoy gising days. Ganda ng pasok ah. Parang walang relevant sa hip-hop eh. No? Kamukha mo si Ted Pilon. siya all throughout, no? May kamukha to eh. Broadcasting Ted Pilon. Hindi, kayo, kayo ba may mga day job din kayo? Kayo, may... Ako, full-time ko music ngayon. Oh, mm. As a producer? As a producer. Oh, really? musician. Sino pa mga musicians yung katrabaho mo ngayon, Luigi? Ngayon, um, te, um, tinatrabaho ko yung mga sarili kong project na more on instrumentals. So, ah. may yun yung the focus ko. And makakolab sa mga ibang musicians din. And ibang artist din na, sila ba? na, mga kagrupo din namin sa Cartela, yun, mga na Sino, sino, Meron kaming rap group na... Ah, okay. Cartel? Na, Cartelem. Uh, Cartelem? Iba pa yun sa cartel? Iba naman yun. Mga tito yun. Mga tito yun, sila Diego. <laughs> sila Diego yun, tsaka si Ilaya eh. Ah. Ayun, si Tots. Ano Ano yun? May, ano nag- oh. may day job ka or... uh, last year meron. Ngayon wala na. Nung, parang nung nakilala mo sila, parang... <laughs> Kasi di ba last year wala sila nakilala? Sino Kahit sila? nakasama kila... Ah, matagal na kami magkakilala. Pero nakatrabaho mo sila. Katrabaho sila last year. oo. Oh. Ano yung huling day job mo, pare? Uh, ano din, um, parang marketing sa record label din. Ah, okay. So not in the music music industry din talaga. Kamukha mo si Bobby Ray. <laughs> Hindi naman. <laughs> Yan na lang si senior o si junior, boss. <laughs> junior naman. <laughs> junior. Si Luigi, sino ka buka? Tumlitoy mo na yung tatlo. isip <laughs> ako, isip ako. Pero dun sa pagiging full-time, ano ang, ano, ano ang, paano, paano kumikita dun sa pagiging full-time? Yung, Sa pagiging producer. oo. Ah, royalties, tapos may mga, minsan may mga gigs naman na. Tapos, mga naipon na din sa music. So, Mas mas lamang ba yung gigs kaysa sa royalties? um, yung sa gigs, ano siya, fluctuating eh. Oo. Throughout the year, may, gig, may season na marami, may mm. season na mas less. So, ganun. Pero tapos, I think dun dumatating na handy yung royalties kasi pag wala kang gig. Oh. Ano, paano bang Oo bayaran ng royalties dito sa Pilipinas? Monthly? Sa, ano siya, nakuha siya sa streams. Ta, para bang, <clears throat> tuwing may play ng music mo, may income na pumapasok. Sa Spotify Tapos ito? umaabot na, ah, Spotify, Sa mga DSP. ganun. Yeah. 8 million, ba? Diba, 8 million hits ka sa ano? Tama ba sa Spotify? Sa Pidea. Fuck the POMO. NBA ah. clearance. Sa Pidea, <laughs> wala pa naman. Oo, sa NBA lang. 8 eh. million hits. Ang gabi. Magkano, magkano kinikita dun? Secret. Oo ba? De, pero doon ang kita talaga ng mga mm. musicians and mm. producers natin. Usually, per play sense. Kaya pala pa Fortnite, Fortnite na lang. Oo nga eh. <laughs> Kaya pala, Kaya pala, pala 000.2 ata. 000.02 or Pesos o dollars? Dollar. Uh, dollar. Sobrang baba na din. Sentimo pa rin. Mm. Maraming maraming streams. Ganyan, ganun talaga yung kitaan ngayon eh. Pero, kaya mas maganda talagang mas marami talagang uh, ah. license eh. Mas marami. Tsaka catalog din. Hindi man lang mag-25 cents man lang eh, no? Oo. Kahit 10 ah. cents. Akala ko dyan sa royalties, <clears throat> yung ano, di ba meron yung, ano yun, yung sa Phil, Phil's Cup ba yun? Mm. Uh, Kasama ba kayo sa ganyan? Yung, yung ah, mga sa, ano rappers yan, sa mga sa Phil's publishing, Cup? sa publishing ata ng music yun. Ah, okay. Oo. publishing rights ng Ay, 0.003 pala. Ang, Dollars. So kung walang ganyang mga platform, edi eh paano kumikita dati? <laughs> Ayon sa kwento. Ayon sa kwento. sa Sasabihin ko, medyo mas bata na din kami yung generation na ito na yung naabutan namin sa music. Unlike sa years ago, nan, ako hindi ko na-experience personally, pero sa mga ibang musicians siguro sa atin, mas... Sa atin, sa atin, anong mga kwento ni Lolo Jegs? ah, <laughs> inuupo ba niya kayo? O mga bata, umpo kayo sa harap ko, may kwento si Lolo Jegs. Kailangan daw ng CD. Ay, kailangan ng ano, label. Merch. Kung wala kang oh, label, uh, uh, parang ngayon na siguro ata nagka-chance yung... Maraming indie. Independent na magkapera without uh, company or backing mm, support na. To yung mga apps like Spotify. Uh, yan. parang yung mga mga self-made na mga ano, mga home artist, homemade artist. Dahil ba dyan sa ganyang platform eh mas mahirap sumikat? Dahil kahit sino pwede na mag-put up ng music nila eh. Uh, ma- ah. may ganun din part. Oh, pero pagandaan na lang din kasi ng music eh. mm. eh. Kung marami magkagusto sa music mo, kakalat naman yan. Mm. Paano Kahit ulit? maraming ano. maraming <laughs> Parang nagputok ng ano, plastic balloon. Oo, <laughs> diba? Pero mas okay na yun. Dati kasi kailangan mo ng label para makapunta oh, oh, ng ganyang klase ng music. Sasadyain mo pa hmm. talaga doon yung sa lugar nila para magpasa ng ano, di ba? Yun Demo. kung tatanggapin ka. Oh. Parang ano lang din yan, TV networks versus vloggers. So, oh. vloggers ngayon, may sarili na silang channel. Hindi na hmm. sila umaasa sa mga networks. Parang hmm. label lang din yung networks. So, yung, hindi, pwede ka na maging artista mm. kahit kahit ano, hindi ka naman oh, maganda. Oh, accessible na yung platform eh. Di tulad mm. years ago na may malaking gate sa platform which is yung label or network. Ngayon, ating bumaba yung platform dahil sa internet and itong mga... Sustainable na ba yung nakukuha ninyo sa mga royalties pa lang? Depende sa lifestyle ng tao. Sa akin, sakto lang. Tama taong grasa. Pag taong grasa. taong grasa, diba, diba? Streamer ka, no? <laughs> Tayo tiba-tiba lang. So, ayan, tama tiba-tiba. tama, tama lang. Bayad ng bills. Goods. Oh, at least ano. Pasok. Oh, basta pasok eh. Gaano katagal bago mo na na-achieve yung ganyang... Matagal din. Mga tatlong taon din siguro. Bago nagkaroon ng... Ilang kanta? Hmm, In three years, did you put up album na nakakuha? Mga oh, tatlong ilang... album bago oh. na ano. Tapos, hindi pa sa... Parang so, pa, paputok pa lang yung sobrang init ng Spotify nun eh. So, Bale, nag-gig kami mga siguro mga 100, 500 gigs kami na sagot namin pamasahe namin or like 500 lang yung TF for a few years until naukit namin yung pangalan namin sa industry. In a way. Paano? Ano ang nagpaukit sa inyo? Parang kunyari, may event ng ganito, ganyan. Event ng skate or event ng graffiti crew, ganun. Uh, sir, baka may ano, pag nakita namin may poster, tapos may mga tutugtog, sir, pwede ba kami makiline up dyan? Tutugtog mm. kami. Tapos hanggat naging gusto na, hinahanap na siya ng mga tao sa lineup, ganun. Ah, Tsaka nakilala yung group. talagang ano, ginapang nyo talaga. Never. Walang viral. Parang may, may viral na nun, pero wala pang TikTok nun. Ano yung, ano, ano yung gig nyo na parang, tangina, gagi, kakaiba na to. Oo. Oh, may pulis na sa labas. Oo, <laughs> oh, yun yung popo. Andiyan yung popo. Sa Bicol. Sabihin mo, fuck you! Oh, meron kami show dati sa Bicol, parang ganito na lang kami tumugtog sa sobrang sikip ng mga tao. Sa akin tumugtog sa loob ng bus? Bicol pa yun, ha? Uh, <laughs> sa bus ba? loob ng bus yan. Sa parang resto bar tayo. Naga, Naga City. Nagmo-moist na lahat ng gamit sa sobrang daming Saya nun. Ay, Hindi nga yan, makahingi. Tsaka sa Bicol, iba rin talaga yung eksena sa Bicol, no? Ah, cool din dyan. Nakakatuwa. Yun yung siguro ang hindi napapansin ng mga taga Manila how cool are the other provinces kasi may sarili sila eksena mm. na hindi mm. lang kasi ta- ganun ka ramdam dito. Kala natin Manileño tayo, tayo lang yung angat sa lahat May ng mga music, sa mm. art, ganyan. Kutsa, pagpunta ka ng mga ganyang lugar, magulat ka uh, at par o minsan mas level up pa sila sa sa music taste. Si may internet din naman sila eh. Tsaka... Ha, may internet sa Bicol? Hindi ko alam yan ha. Kala ko music lang. ha? Kala ko music lang saka arts. Pag internet, wow, hindi ko alam yan ha. Marami lang tayo Jollibee tsaka kape. <laughs> <laughs> Hmm. Gaano ba ka-importante yung producer sa paggawa ng kanta. Kasi, Kasi importante, siyempre. wag ka naman sumagot ng pabaya. <laughs> Anak na ba? Anak mo? Narito. Responsibilities na ng producer sa paggawa. Hindi ko kasi kasi parang ako as a hindi naman ano Hindi rapper. in, into music. <clears throat> Mm-hmm. mi- ngayong ngayong generation ko na lang na-highlight yung mga producer eh. Dati kasi lagi silang nasa Nasa likod lang. nasa eh. likod tapos parang nung lumabas yung mga DJ Khaled na parang, ay, meron pa palang nasa likod nito tas na na may... Matama kasi si DJ Khaled. <laughs> Hindi mo makikita yung mga nasa likod niya. Oo. Ha, <laughs> ah, marami pala siyang backup dancers. Kasi dati nung mga 90s, mga ano, hindi mo alam kung sino yung nasa likod uh, ng ah. mga kanta ng mga sikat na kanta. Mm-hmm. 'Di ba? Until lumabas tong generation natin na pwede rin palang ilagay, mas ilagay pa nga yung ano eh, mas mauna pa sa billing yung producer kaysa dun mm. sa artist eh. Kasi ba yung ano, yung mga producer ngayon parang performer na din kasi sila kaya lumalabas na rin sila. Ah, isa na rin yun. Ah, Oh, mas gamitin mo yung mic. <laughs> mas mas nangyayang oh. Hindi kasi sinay producer yan eh. Isang <laughs> isang ano na yun, isang example na na may mas nagpe-perform na producer na ngayon. Tsaka yun nga mas accessible na nga, kumbaga yung mga producer pwede na lang pakita anong ginagawa nila. Mm-hmm. Sa, unlike nung years ago na wala namang uh, behind the scenes. Wala namang behind the scenes masyado ngayon. Mas lumapak din yung mundo dahil sa internet. And oh. Makakita ng mga micro Organism. <laughs> Di <laughs> tama ba ako? Eh, si Bruno Mars parang producer yan dati, uh, saka ah, writer lang ng kanta eh. Sino pa ba? Si Low, parang ganun. Dapat, dapat paano ba nangyayari yung ano, mas nauuna pa yung yung ibang mga kanta, mas nauuna yung pangalan ng producer kaysa doon sa singer? Pag gano'n nata, yung producer yung nag head sa project. Oh, sino magdadirect mm. nung, mm. kunwari, yung, yung, kung sinong mas nung nagdadirect o nagsasagawa nung bangko nung music, ba, ba, barko nung music. Mm-hmm. minsan, producer yung mag-initiate, oh, tara, gawa tayo kanta. Mm-hmm. Minsan yung artist maghahanap ng producer. Oh. Parang yung kalabit sessions ni Tats. Yep, thank you. Di ba? <laughs> Hindi. Kasi ano, yun, eh, ano eh, ah, ah parang compilation siya ng iba't ibang artist. Eh. Oo. Mm. Dati uso yun yung ano, mixtape. Iba-iba. Oo. Ano rin siya eh, may part din yung, kasi di ba independent lahat. So parang ex-deal siya eh. So mm-hmm. parang may utang na loob yung artist sa'yo. So i... Utang na loob. Hindi, may- Naniningil ka. pa- <laughs> hindi, parang kunwari, ay, hindi naman kayo, so walang pera from the start. Mm. So ah, pwede ah, kang, hindi, bayad ko sa'yo. I... eh, Hindi, Naka-front yung ah, name. Naka-front yung name. Uh-huh. At the same time, ganun din. Ah. Parang, uh-huh. Saka, ano din siya, give ano and take. Ano rin naman, bagay. Eh. kuwari, sikat yung producer, it helps the new artist uh, parang also. Ganun din. Wow, talaga, may bagong pinoduce na ano to si ganito. Eh, mm, kung mm, enjoy. Saka kung buo yung reputasyon mo as a producer, eh, may hmm. appeal din yun eh kapag ibebenta mo oh. yung album. Eh. Diba? Kaya nga minsan, nandyan, Mother Lily. Diba? Mother Lily. <laughs> Mother Lily. And Wayan. Uy, Mother Lily. <laughs> Featuring Wayan. Ang galing ah. <laughs> Where you at, Mother Lily? Where Weya ah? Where Weya at. 80 na yun, 80 plus na Mother <laughs> Lily. Hindi, Updated din. pag narinig mo yung pangalan ni Mother Lily, kakabit ng isang arkisa, parang putya, okay ah, to. Ah, parang ganun din. Oo, oh, goan Mother Lily yan. Parang- Tiwala siya. Oo, oh, may tiwala ka, parang may bago na naman papasikatin si Mother. Ba? Sa mga influ... Sino mga producer ang <laughs> influence? Bukod kay Mother Lily. Oo nga Hindi, eh, maganda rin na ano yun. Motherly. Kasi pu- yung kumbaga yung genre nila parang Pwede kang rapper yun eh. Parang ano eh, para siyang uh, parang low lo-fi yung genre niyo, 'di ba? Kasi minsan nung pag ang natuklasan ko lang siya yung parang may nag sa YouTube na ano, may YouTube na may nagbatang nagdo-drawing lang tapos dire-diretso lang yung, ano, 'di ba, yung beats. Tapos na natuklasan ko na meron pa lang meron na pala dito sa atin. Ano ba ang lo-fi? Tanong natin sa kanila. Hindi, ano, ano siya, low fidelity, kumbaga. Mm-hmm. Ano rin siya, kumbaga, yung appeal niya is parang nasa quality siya ng sound. So, alam mo yung parang galing siya sa cheap speaker. So parang ano siya eh, parang oh, vintage yung sound. Uh, vintage parang, yung sound. So parang nag nagano siya ng nostalgia kumbaga na kung ano yung pakiramdam mo nung nakikinig ka ng ng music sa radio oh, pero sa konteksto ng hip hop beats oh, parang ganun siya. Na, nung pinapakinggan ni James kanina yung Way You At, na nakikita niya mga nakabikining mga Philippines. <laughs> Yan yung epekto noon, low buy. Low buy. Low ah, fidelity. Ano ang, ano, sino nagsimula niyan? Mahirap mag-pinpoint kung sino nagsimula. Yung lo five mismo. Ah, pag hindi mo alam, si God. Ah. <laughs> si God. si God. Bo. Nung unang panahon, ganun eh. Ah. Sa first page. Paano daw ng mountain? Pa, ah, hindi ko na alam to, si God. <laughs> God yung gumawa ng mountain. Marami eh, parang galing din sa ano eh, kumbaga 90s hip-hop. Mm-hmm. Ganun siya eh, para siyang uh, tawag dyan, uh, recreation kumbaga or katumbas ng 90s hip-hop beats. Oo, parang, parang eh. ganun siya eh. Mm. Parang, ewan ko, uma- na nakaka-offend ba sa isang artist pag nisabi, parang naaalala ko yung tunog ng ganitong banda sa inyo or ganitong rap rap group. Ganun. Depende rin sa artist eh. kung depende rin sa ego eh. Kung... Uh, oh. Kunyari, kung idol niya eh, syempre matutuwa mm. siya. Oo. Oh. Yung isa, na, isang linggo, papatigtig ako Kanye West yung sabi ng airmats ko, Uy, kanta mo ba to? Sabi ko, di oh. Pero kala niya Kanye West. <laughs> Kanye West. Ah! Maganda yan. Ah. So, mas mahal mong nanay mo kaysa tatay mo. Yun bang gusto mong sabihin mo? Yan. Hindi. Matik na yun. Kasi <laughs> sabihin na siya ang Kanye West ng Oo nga, Pilipinas. oo nga. Di ba maro? Ito Kanye West ng Pilipinas. Boss producer. Oh. Baliw ka ba? <laughs> Borderline. Borderline. Borderline. Pwede pang normal. Sino mas malaki kinikita? Producer o yung artist? Kam, kakalaban. Kasi nga, yan. Depende kasi ang artist pwede mag-gig eh. Mm. Pwede sila magtumugtog ng tumugtog ng tumugtog. Yung kung may producer, depende. Ngayon lang yung mga nagpo, nagpo, ano eh, nagpo-perform na producer. Pero most of the time sa studio lang talaga yan eh. Kayo, nagpe-perform kayo? Oh, si oh, Luigi. May mga set ako na producer, beat set kung tawagin. Uh-huh. Mga pina-perform ko yung mga beats ko. Hmm. Sino ba ang, ano, uh, parang idol yung producer? Mother Lily yung Big Del Rosario Lily. Wala na si Mother Lily, huwag niyo na-mention. <laughs> Big Del Rosario. Mm-hmm locally, si Tats yung pinaka... Oh, eh, nagtutukan sila. Sabi ko kasi Sige, nung ginawa namin yung album niya last year dito, ang dami ko mm. natutunan sa kanya, tsaka yung mga kasama. So, tsaka madalas kasi producer na sa sariling kwarto ka lang. Eh. Ngayon yung mm. pag ay pag-collab ka na. So lahat kayo pumasok sa kwarto nito. Oh, ah, yeah! Oh, <laughs> yeah! Hey, coffee! Ah, yeah! Ano yung mga natutunan mo kay Tats? Huwag kang magsusumbo. Lakmi <laughs> pinto pagpasok. Napainom tuloy agad na. <laughs> Napainom si Tats. Kasi Pero kadalasan pag <laughs> mga nagsisimulang rapper, parang dumadaan kay Tats eh. Si Tats yung mahilig mag-produce. So si, si Tats ba sinasabi, si Tats ba sinasabi mo <laughs> Mother Lily? Mother Lily ng rapper. Hindi, ano, Jobit mo yan. Uy, polis yun! Ah, polis ba yun? Oo, oh, Popo pala yun. Popo yun. Ano ba yun? Ano ba tanong ulit? Ilan ang... Observation lang niya. Sino-sino ba yung mga dumaan kay Tats? Hindi naman, pero yung... Namimili ka ba? Dun, namimili. O, pero namimili ka. Kunyari, may mga lumalapit, lumalapit. din sa'yo na ano. Kaya that's, yung ano tayo, oh, record ba- naman tayo dyan. Oh. <laughs> record tayo. record. Uh, ako namimili. Dapat ano, kahit pa paano may relationship ba? Parang oh. kahit pa paano mutual. Okay, napalot mo na yung oh. music niya. Maghalo lang ako ng oh, siminto, ganun, ah. Ah. Medyo ano kasi yung pag-random eh na, ano, Siyempre, una mong tutulungan yung pinakamalapit sa circle mo muna bago ka... So, mm, ganun, ganun ako. Kunwari, may mga random na nagchat-chat. Sabi ko naman, hindi, mer- kasi ako minsan nagre-release ako ng mga libreng beats. Libreng beats ka parang sige, yun na lang gamitin mo. Mm, 'Di ba? Testing muna. Ah, testing mo lang muna. Parang libre naman 'yan, eh. hindi naman hindi naman kita sisingilin diyan. Yun yung nakaka-admire sa inyo yung hindi kayo madamot sa ganun na gamitin mo yung beats ko, sige, okay lang. Kasi usually, iba, bibenta, okay lang, may royalty, di ba? May, ano lang din, balance lang din talaga. Mm. Tsaka, pero hindi naman din talaga required na magbigay ng libre kasi siyempre oras din yun eh. Mm-hmm. Siyempre, ito, as producers, musicians, ano yung masasabi niyong Filipino flavor dun sa sa ginagawa niyong kanta? What makes it Filipino? Kasi kami, may kwari, nakausap na si Sir Angie uh, ah, Rosul, hmm. yung mga style natin talaga ga- galing sa ibang bansa, ganyan, galing sa ibang influence. Pero what makes yung music nyo Filipino pa rin kahit na ang in- ang influence niya ay eh, eh, uh, western or international uh, music. Siguro ano yung eh, Filipino sto- story na kumbaga third world pa rin tayo eh. Kanto hmm. ba? Kahit yung mga mayayaman sa atin, third ano pa rin eh, alam mo pa rin galing sa third world. Kaya, ano, oo eh. nga, no? Paano masasabing yung... Third world pa rin sila Paano, pa, GB lapit sa mic. Ayan. <laughs> paano? Paano? Paano masasabi na yung... Kasi sa lyrics, pwede nating masabi yung... ma- mapakita yung third world sa lyrics. Paano naman mapapakita sa beats yung pagiging third world? Or yung... Sinubukan nyo na ba mag-include ng kulintang, gano'n? oh, may mga ganun na din. Ganun. sample na ako. mga Filipino records, may mga ganun or parang mga familiar chord progression ng mga old uh, Filipino songs, ganun. Kasi ganun yung hip hop eh, parang borrowed style siya, kumbaga ano siya eh, parang original siya at the same time collage siya eh. Collage hmm lang siya ng... Parang chop suey. Ah, uh, ganun siya. Kunwari, lahat ng masasampling. Pero makikilala mo yung producer sa texture din. Ah, ng, texture. Pag, yung texture ng music na nilalabas nila, tsaka yung selections ng samples. Mm ah, parang ganito mag-chop si Tats ah, o si Alchemist ah, parang doon mo makikilala yung ano eh. Mm. Kung magkitara, Taste eh, parang o, sa taste. Ikaw ba, mag, anong lumilitaw when you produce a music? Uh, ah, uh, ah, ang lagi nasasabi ng mga tao, mga pang chilero daw yung, pang daw yung <laughs> ah. na, pa, na Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Actually, pag sumasakay mm. yung sa kotse ni Nonong, yung kotse ni Nonong, ang nakaanghanga dyan, yung music niya, talagang mga local artists. Bihira. Kung magpapatugtog yan, 90s eh, o mga patay ng musician. <laughs> Pero yung mga pinapatugtog niya, talagang i-introduce niya sa'yo, pare, galing to, pakinggan mo to. Tapos sabi ko, sige, baba na ako rito. <laughs> Tama na nung Tama na no. oh, dito na lang ako, pare. Gusto ko lang sumabay. Skyway yun, ah. <laughs> Skyway, pero, Skyway yun, oo. Hindi, pero yun talaga, sa yung mga music niya, saka kotse niya napapakinggan Talagang sobrang fan si Nono. Ano ba nagustuhan mo sa kanila, nung? Hindi kasi ano, kumbaga parang Sige, tama na. Na, <laughs> na gano, nag-meet kami dito sa isang building na to, mm-hmm. yung A Coffee. Eh, kumbaga sobrang maraming artist ang mga ah, nag-record, mm-hmm. maraming mga ah, kanta o mga maraming nasulat din dito. So parang ito yung ano namin, eh, common ground namin na dito kami. May na-witness ka bang kanta na ginawa niya sa harap mo? sa loob ng kwarto tapos nilaknan ni Tats yung pinto. Hindi, <laughs> nakaiwalay kasi sila eh. Ha? Ah, ma- ma- ma- nakaiwalay kasi yung ano yung studio nila eh. Mm. So dalawa dati naging dalawa yung studio dito, 'di ba? Isa dito at saka isa din dito. Mm. So minsan dito lang kami nakatambay. Eh ang hirap din manggulo pag yung nagre-record Nasa sila. moment na sila. O pag nagsasama-sama na lang kami pag Sa tambay na. tambay na lang tapos oh may ginagawa kaming ganito, may mm. ginagawa kami. Alam mo, yung mga cool pals na nakikinig, palaging sinasabi nila pag may guest kami na musician, bu, ano, buti na kinig na di, buti na lang ginesto sila kasi na mas appreciate ko yung music nila or ngayon ko lang sila nakapakinggan. Mm. So sa mga nakikinig na kung paano maka maka-discover ng new musicians, new rappers, saan sila pupunta to watch them live? May ano ba? May pwestuhan ba yan? Kaya kawari kami sa comedy, Wicked Dogs, BGC. Every Saturday yan, nandun yung ah. music, hmm. yung, yung stand-up. So pag pumunta ka doon, talaga ma-experience ka ng stand-up. So kung nakinig sila dito, uh, three months late, later, ganun. San, san madalas na napapakinggan yung mga yan? Uh, Nan live ah? Dati, may, ano, sa B-side, malakas na mga local music doon nagsisimula. Mm. Pero wala so, malugay, malugay eh. ba yung malugay? So, Hindi, Makati. Makati, Makati. Oh, mal- malugay street. Oo, ah, malugay, oh, malugay street. Oh. Kaso ano na siya, sinira na condo na siya. Tapos yung police station sa harap, in-upgrade pa. <laughs> Popo na naman. <laughs> De, tapos, ano na yung computeran yung nasa, <laughs> nasa taas. Sa first floor. Ah, tapos wala na yung music-music din. Pero kung gusto nyo maka- makarinig ng mga fresh no artist, mm-hmm. mga sikat Live, na ah? at hindi pa masyado sikat. Sa most yan. Oh, ah, most. Diba, most. Show din kayo. Oh, Mm. So, most ano, Matalina Street. Yeah. Every Saturday. Yeah. Ano, anong, ah, anong every Saturday. one Saturday? Basta ano production? every weekend, iba-iba, iba-iba. Eh. Basta home na yung most hmm. para sa mga sarap. ano. Oo. Oh. Yeah. Hmm. Kasi usually, di ba, may, may nagpo-produce na parang, kuwari, dati nung panahon ko, Star Killers Production, ganun, tapos may linya ng mga banda. Hmm. Anong iaabangan nilang production nyo para masabing, oy, nandito yung mga rappers, ganun. Sobrang diba? dami eh. Iba, oh. Tsaka iba-iba din eh. Tsaka parang may mga one-off lang din. Ah, okay. mga, so, Ah, hindi siya yung regular name. Oh. Tapos Merong, kung, ano, ay, ah, ay sige. Hindi, kung may mga regular din, yung mga DIY lang din, mga kunwari, label nila. Ano ba label niya? Liab Studios. Hmm? Liab Studios. Liab. Ah. So, kunwari sa amin, so ah, pricing, parang kami na lang din, parang DIY na lang din siya. Parang, Kasi ano eh, nung, nung one hour specialty ni Nonong dun sa may Panay Ave, doon ko din nakita yung mga bagong artist ang gagaling. So kailangan mo talaga din siya mapanood live to appreciate Mm. yung eksena pati yung musicians. Kasi Si, ah. ano eh. si ano si anong tawag dito si Cisco ng Pinas. Oh, yeah. Nagse-serve dito dati yun si Uprising. si Oh, ano talaga? si, Si Marvin Marvin Ivan. Nag-serve na siya sa kulungan. <laughs> nagse Hindi nagse-serve siya dito. Eh, lumaki ang ulo pagkakisate. <laughs> Ano siya? Singing cooks and waiters. <laughs> na nagkakaroon sila ng sessions dito sa ano sa A-Coffee paminsan-minsan pag ah, ano live set din ano, sila may live music dito. Galing. While serving. While serving, oh, <laughs> minsan. Tapos, ano, minsan nagpapa... Tagal ng order minsan eh. <laughs> so parang dito sa E-Coffee, pinatutugtog music niyo din. Parang ganun. Oo, parang ganun. Oo, ganun. Kasi dito si Keja din. He, dito. dito rin niya ni-record si Keja. So maraming ano talaga ditong parang si mm. historic tong lugar. No. Music major ka ba, Tats? Hindi. Hindi. Ano ba ang producer? Required ba na marunong ng musical instrument ang producer? Advantage siya. Advantage siya kung may alam ka. Pero hindi eh. Sa hip-hop, hindi eh. Hindi. Ikaw, m- may alam kang music. Marun, marunong lang ako gitara Yun lang yung alam kong ah. instrument. Yun yung pa- pinaka ano ko sa music. Mm. Yun lang. Ano, pero hindi siya necessary, necessary pero hindi rin siya ano, parang okay din na may alam ka. Pero hindi posible na uh, hindi ka makagawa kahit ano, kahit wala akong siyang alam. Paano ba gumagawa ng ano, ng Saka ano muna nag-start. Oo, Hindi, saka muna nag-start. Parang oh, yung iba kasi, di ba may, kinik, may kinikwento sila na pag may naalala lang sila na tunog. Oo. Oh, oh, tapos doon na nag-start. Ganun. Ano ba to yung tu- tunog tao muna. Ano? <laughs> ginagano mo na, ginagano mo na. Nagsimula sa ganun, no? Ganun hindi pala yung <laughs> Kaya pala, hmm. hindi siya nagpapapasok sa kwarto. <laughs> Ito, si Rems, hindi nyo alam, eh, nasa sentro ng uh, Pinoy rap din yung oh, existence eh. nito. Mm. uh, sa lumang eksena doon sa naghahanap sila ng trigger sounds eh. Parang hmm. trivia ano? ko sa inyo yung... Daba! Ganun. Oh, <laughs> pwede yung trigger sound yan. Hindi, yung kanta ng Bee Gees, yung Staying Alive, sa trend yun eh. Mm. Yung chugu chugu chugu chugu. Tapos nilagyan, ah. nilagyan ng lyrics ng, B, ng Bee Gees yun. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to ah. talk. Ano yun? Trend yun. Beat ng trend yun. Oh. Hayaan na to. Trigger sa kanya. ha? Hayaan na to. Ha? Ha? to. ano ang mga nakuha yung mga uh, ano bang tawag doon? Yung sample sa mm. mga local music na ginagamit niyo sa mga kanta niyo. Meron na ba? Meron isa beses sa kanta namin ng Kartelem sa Cypher Number 4. May lyrics ako doon na may manya kaming ano, may manya kaming binugbog kasi ng bastos ng mga babae. Ay, I mean, sila niya. pala, may binugbog sila ng mga manya. Mm. Tapos may video yon tapos yung audio nung pagsapak sa niya, gina. <laughs> gina. Ah, Sinabay sa snare eh. <laughs> Pinalit sa snare. Meron kami tulog ng pabo, pwede ba namin sa inyo pagawa? <laughs> Ah, ah, pwede. Uy, tsaka yung ano kanina sa kanta niya nung Way at may motor. aeroplano. Eh, Ay, ah, motor, motor, motor, motor. Bakit motor? Kasi OTW sa Broom Broom yung first <laughs> line. Ah, oh. galing. Yep. Tsaka mahirap mag-record sa ilalim ng plano. <laughs> Paano ba, ma- yung, ano ba ang signature mo, Tats, pagdating sa pagpuproduce ng music? Hindi ko siya ma-pinpoint eh. Kasi iba-iba yung ginagawa ko kung ano eh. Kasi hindi lang ako sa hip-hop nagpo-produce eh. Parang mm-hmm. nagpo-produce din ako sa ibang mga R&B, mga ganun, mga pero usually Martin. hindi mo naman masasabi as an artist. Uh, eh. Ang magsasabi yan nasa, yung iba eh. Mm. Anong kay, kayo ano nakikita yung signature nung music ni Tats? Mm. Maraming kayang gawin si Tats eh. Very diverse eh. Pero ang signature niya... Yung parang pag napakinggan mo, ay si Tats to. Alam mong probinsyano yung nagrarap pag si Tats. <laughs> It's not a bad thing ha, ah, pero alam mong hindi siya taga Manila. Eh. Yep, yep. May Tats! Baitan! Oh, yeah! <laughs> Nauna ka na may guess dito, bala. <laughs> Sabi ko ka ba mag-guess talaga? Sabi ko eh? kay Marvin nung episode nito, yun naman Marvin, di mo man ako pinagtanggol. Kaya <laughs> naman, Marvin, nag, nag-produce na ako ng limang kanta sa'yo, di mo pa ako pinagtanggol. Ayan, nagkainitan na ba kayo yeah. ng artist? Kumbaga matigas ulo or hindi kayo nagka- Sa ugali wala, sa ugali wala. Pero yung kuwari, yung direction ng kanta. Meron, meron. Natural uh. yun. Tsaka kailangan din siya eh, kasi Mabaga, may, may the best idea win. Ganun lang. Kasi lahat kayo magaling. Eh. Tama. Yun yung signature ni Tat sa pagsesession, mang kontra ng idea. Oh. Ah. Oh. That, oh okay. so ah. nagkakainitan talaga kayo sa diskusyon. Oo, oh, parang ganun. Kailangan eh. Para mapokpok. Sabi niya, wag mo talaga. buhing police, popo lang. Puta naman eh. <laughs> Oo, Pero sino ganun. magbibigay? Parang, okay, sige. Pagbigyan ah, natin yung sa'yo. Tatry namin talaga lahat. Okay. Mm. ah. Pero sino na una? Kumbaga, pa ang unahin muna natin Siyempre, yung... kung sino yung nasusunod sa, ano, kung kaninong project yung gumagawa. Uh, yun yung masusunod in the end. Pero, lahat ng suggestions susubukan. Susubukan. Ah, Para ma-sure kung ano talaga yung babagay sa, mm. para sa kanta. Kasi ah, chill. Ah, ano yan? Sige, oh, ano, doon sa kantang Way at ano yung naging ano niyo? Uh, ah, Nag-start, hindi, hindi. Parang start siya kasi parang ano na yun, eh, last Final song, song final song ng Final album siya. ni Wayan. Oo, parang isa na lang eh, no? Tapos- Tapos, na, isa na lang. Tapos wala na, parang ugang-uga na wala nang malabas. So parang nag- recruit na kami ng ano, Mga tropa. tropa, ano, si Zion kasama namin sa Kashira. Ano rin siya eh, parang songwriter din siya. Mm-hmm. Artist din siya. So parang, hindi, ano pa ba yung mga hindi mo nagawa sa, ano, sa album? Ah. Nag-rap ka na may mga malungkot ka ng kanta. Pero wala pa tayong bouncy. bouncy. Mm. So parang ganun. Uh. Ah. ah tapos, nung narinig ko yun, sinimulan ko na agad. Tapos nag-input na kami lahat ng tapos production. Yung, yung topic na lang na way at yung nag-sandwich sa buong ah, album. sabi niya parang, oh, tapos na yung album, isang kanta ka na lang. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Yung parang isang kanta na lang tapos mm. na to. Mm. So, parang ganun siya. Yun na. Yun na yun. So, <laughs> so, so kumbaga kapag nagka, nagkakainitan, dyan sa mga studio session. Sa studio session nyo. Ilalak mo na yung door. <laughs> Ah, yeah. At mag-moist na ang <laughs> Kasi pag nagkakainitan, ibig sabihin parang kailangan subukan pareho. Mm. Para, kasi sa creative, ang kailangan mong mapakita na ito nag-work, ito mm. hindi. Kasi para pag creative din, walang mali dapat eh. Oo. Kasi hindi mo din talaga masasabi kung what really works. Mm. So, sa sa'yo lang, parang hindi. Pero pag sa Iba. Pare, sa mga ganun din sa joke writing eh, pag may nagsasuggest, parang walang, hindi pwede mo sabihin hmm. hindi nakakatawa yan kasi para sa'yo hindi nakakatawa eh, parang sa iba. Oo. Di ba? Yung Parang hindi mo nakikita, Oo, no? yun yung hindi mo nakikita. So, ang ganda nung ganun May practice. sinu- isa eh, joke writing mo, may sinusubukan ka bang input ng iba? O Oo tapos papakita mo sa kanya, oh, hindi nag-work. Hindi, <laughs> titingin ka. Pag binitaw mo, titingin sa kanya. Bago ka magkuha ng, ng, ng kuwari, tips or uh, mga suggestions ng mga co-comedians, dapat ikaw din natawa ka dun sa suggestion niya. Mm. Parang ganoon, di ba? Parang, oh, oh nga, no? Para um, mm. nakikita ko yung sarili ko ginagawa yung, yung, yung suggestion niya. Na pag ginawa ko, hindi pilit, natural yung labas. Mm. So, kukunin ko siya. Parang ganun. Yun. So, ganyan mag-diffuse ng init. Mm. At hindi lang yan ang pag-diffuse ng init. Pwede ka rin mag-apply ng kuchi-kuchi. <laughs> Ah. Wow. Galing. Powder oh, made. Yan. Dahil dito sa Colpas, di kami nag-hard sell. <laughs> Ganda. Kuchi-kuchi, please! Bumili Yan po ang ating segment na cool ka lang. Mm. Sa mga, ay dito pala yung camera, cool ka lang. Sakto kasi yung music nila chill eh. Oo, chill. Ah, kaya habang na, nakikinig ka ng music na, mag-apply ka ng Gucci mm-hmm. Gucci Prickly Heat Cooling Powder. At alam mo kung paano ako magkakaroon yan? Ay, nako, sumali ka lang sa contest natin dito sa video na ito na ipopost natin sa Facebook page ng Cool Pals. Mm. Ay, puta. i-promote ko lang yung <laughs> <laughs> okay na, no? Tontuwa yung may-ari ng kotse-kotse, no? Ang smooth! Tapos, ay, puta. <laughs> may, may isang product na ginamit ko kaninang umaga, yung underarm and foot powder, Mm-mm. yung deodorant powder. Okay siya sa kilikili. Hindi pa ako nangangamoy ngayon eh. So, ako, ako, ginagamit ko siya pa, sa paa. Lalo na pag long day, maglalakad, ganun mm. para talagang pagtanggal mo ng sapatos, eh mahal ka pa rin ng buong pamilya sa bahay. May jasmine sa kiligili. So, salamat. Mm, mm. talagang tayong matatanda yung gumagamit ng, put- <laughs> ng kuchi-kuchi. Sino naman ang pinakamabaho mong artist? <laughs> Paano kung sobrang galing niya pero ang baho niya talaga? oh, oh, may mga ganun ba minsan? Meron ba? Wala na wala. <laughs> Meron ba yung ano? Wala, wala siyang Meron bang... Eh, ikaw, meron. Meron din. Bukal. Pero merong amoy kating ko lagi sa inyo eh, at amoy Bengay. Pero hindi, hindi nyo naabot. Sa 8 Baka yung messenger, voice amoy box. Sila, naman? Pabalik mo na. Kanta? Ah, oo. Oo, pwede ba Amoy tayo mag-request? Pwede ba ba kami mag-request ng isa pang kanta? Yes. Tapos mamaya sa next episode naman, Hindi, ito na yun. Tuloy-tuloy lang natin. ah, dire- dire- Oo, diretso na natin. Kasi tier 1 yung susunod eh. Okay. Hmm. Okay. Okay. <laughs> So, kaya, Martin, Ha? DJ. <laughs> si ano to? Si Tats to, no? Si Tats. Tats. Si Tats naman ay mag... Anong kanta mo, Tats? Ah, ano, iyak. <laughs> iyak ang Ang title. sinasabi ng habang tumatawa. Ah, DJ. Ah, eh, ito. Narito na naman tayo at hindi pa rin tayo umalis para sa isang musical episode. Kasama pa rin natin dito si, Ta- si Tats naman ng magpapakitang gilas, partner. Oo nga. Oo nga, kabsada. dito sa Bumbo Radio! Tats! Kabig, bisig, That's Bayan! me, man. Maven. Okay. Maganda maganda magandang hapon po. Isa na namang lo-fi. <laughs> ano ba ito? Ah, Lopay pay. fi ang uh, mapapakinggan nyo mga uh, ah, taga Bicol. <laughs> Dahil sikat na sikat sila sa Bicol. Narito si Tats para sa kantang Iyak. Ito po si broadcaster Matindero. <laughs> Ina, <laughs> nag-give up na. Nag-give up na. Pasok mga suki! Pasok mga suki. At uh, ang uh, segment na to ay brought to you by uh, ah, MX3. to God bless! God bless! Oo pala. Bago mo kantayin yan, may pinapa-shoutout lang sa atin. Si, ano, si, ano, ta- ah, sige, kan- sige. <laughs> Sasabihin niya habang kumakanta ka. <laughs> Shout out! May mamaya ako na isa-shoutout, pinapa-shoutout ni, ano, ni... Bobo! Mamaya Narito mo Edward, Edward. ang by Tats. Di pala ako marunong kumanta. <laughs> yeah. But check, check. What you want two. Yeah. Pwede ko ba tong itawa? <laughs> Pero parang mas gusto kong sino sarili ko na lang Yan ang turo nila lolo Sa iyong papa Sa iyong tito, sa iyong kuya At ikaw na Huwag daw pag-usapan Hindi ka hinaan Pagtanong sa akin sa'y tirada Walagi sa problema wapaki Idadaan na lang sa alak Yosi at kape Sana ganong kadali Kaso lang hindi Sana binuhos ko na to nung ambon pa May natatakot na baka mabuhos ko to sa iba Masaktan ko ba sila sa bagyong nagbabanta Sana di ako ano rin ng sarili kong baha Ooh, matagal ko na dapat lagi na makinig Imbis buksan aking loob Aking tini ko mambibig Kahit ramdam ko na malapit ng madali Sosolohin maglalaho na parang walang nangyari yeah. Ang mundo'y madaya Pero di ba mas madaya na Ipagkahit eh, itong mga damdamin Aking hahanapin pa pa Akin lang itong pasakit Di pa tabang kahit gumaga isang lalaban Dahil ako lamang at walang merong pakialam Abay mali ka dyan Huwag mong isa sarili ang mga bagay na yan At mga nararamdaman Hayaan ang sarili na magtampi sa buhos ng ulan Matagal ko na dapat tong iniyak Bago pa ako nabiyak Yan po Go. ang uh, ah, iyak by Tats at naman dumako naman tayo ngayon sa ating traffic report. Uh, narito po si ang traffic angel na si Love Anywhere. Pero <laughs> shoutout ka. Aso yan. shoutout sa Aputure at uh, Aputure and Amaran Philippines sa uh, pagpapahiram ng ating uh, ilaw ngayong araw na ito. Uy, thank, thank you. you. Oo, ah, meron silang fill and light equipment. Yan lang. Baka ilaw na hindi sa katawan. Dahil kung wala po yung <laughs> wala po yan, wala, eh, wala po kami. Parang radyo lang. <laughs> Gago ka. <laughs> Yan po ang first joke ni Nono sa Canada. Abangan nyo sa Canada. Kailan ba lalabas to? Ah, katapusan ng June. Okay, katapusan. Eh. Oh, invite ko naman. Maraming nagtatanong, Nono, kung nasaan ba ang ah, Paano ba malalaman ang schedule? Wicked Dogs Canada! Nandyan po kami! Doon pala yun? Hindi, may, din doon? Hindi, may ano pa eh. May, may kinuklose ka pa kasi na ibang venue. So, hindi ko pa maano yung Ah, exact. exact. So mm-hmm. lalabas yung official poster namin siguro by July. Saan nila makikita yung official poster na yan? Sa mga post namin siguro ni Kuya Jobert, kami lang ang magpo-post ito. Kami lang ang ah, kaya mag ah. Follow nyo, si Nonong Follow. Balinan. sa Hihingi na rin ako ng tulong yan. Hihingi na rin ako ng tulong sa mga Cool Pals na ah, i-promote din yung show namin diyan sa Canada. Yan. Yan. Ano ba ang ah, social media mo? Oh, social media. Baka may mga social media kayo bago kami. Ah. <laughs> Search nyo lang po Hawaiian, Hawaiian na walang ha, yung spelling. Ha? Ha? <laughs> Yun lang. Thank you. Tats! That's Maven underscore GSC sa lahat ng socials. Mm-hmm. Luigi Kun, R-U-I-I-J-I-K-U-N. Search na lang. Oh. Yung kanta ni Tats, parang pwede siya sa movie. Oh, yan naman ang... Diba? Sa, mayroon ano na ba kayong kanta na kinuha na Parang soundtrack ano, ng no? pelikula? Parang nakikita ko siya na as part of a movie, yung kantang iyak. Ang bida dyan parang Nadine Lustre, no? Oh. At saka oh, Bayani ano, nasa at Bayani. Maya, <laughs> tapos nasa Miami. <laughs> Habadabadu, puti-puti po part. <laughs> In Baka naka roller skates din. In Bicol, oo. Parang Hindi, maganda yan sa ano no, ah, nakatingin siya sa bus papun- papuntang probinsya. At doon siya iiyak sa... Hindi, may umuulan, umuulan, ganun. Nahabol niya yung partner niya. Tapos sabi niya, minasagasaan na nga po, tanggal yung apat na ipin. <laughs> Hindi, pero meron na ba kayong kanta na punta sa movies? Um, hindi- ewan ko na-release na pero indie nag-produce kami indie? para sa uh, indie. Ano siya, Ah. ano. Medyo politically driven siya na parang may nag... Anong tawag dun sa yung team song kumbaga OST, Oh, parang original soundtrack. Ah, parang ganun. Oh, kasi ang ganda eh. Yung yung take nyo on certain songs is for the modern uh, Filipino yung mga kabataan ngayon. Mm. Oo nga eh. Napasok na pasok. Oo. Di Siguro Pasok kahit pasok. politically driven yan, feeling ko ang ah, ano pa rin yan, ang leaning pa rin yan ay kay BBM! BBM! <laughs> Are you? <laughs> ano, uh, oh, ah, kinono ba kayo? Kinono. Mga dream collabs nyo. Ayan. Ayan. Kunyari, uh, oh, kunyari, may, sa'yo, kung may magpo, magpo-produce sa'yo, sa'yo, ikaw, kung sino naman yung gusto nyong produsan, ganun. Oh. Ano. Si, Sino ko si pa ba hindi Wayan, mo ano, na-produsan tas? Hmm. Kanye West. <laughs> Kanye West. Gusto ko makatry ng mga major, eh, mga, mga top 1% artist ng ano, Pilipinas. Mm-hmm. Mga Jed Madela. <laughs> Pwedeng ganun. Parang, kung ano man akong ano? pinipiling ano. Hindi ito Tangin na yun ang ah? mag... <laughs> Oy, gago. Pakigok, pakigok. Sira ulo ka. ano first single? <laughs> Pasok muna yan. <laughs> para sa atin lang to. Para sa ah, atin. Okay, para lang yan sa mga Patreons. Oh. I-double lock ng pinto. <laughs> pasok na ako, Tats. Pasok na ako, Tats. <laughs> Sobrang relatable kasi yung iyang eh. yung paborito kong kanta ni Tats eh. Thank you. Wow, iyak. Iyak. Kasi mahilig ka magpaiyak. Hindi, kasi parang tabu kasi sa lalaki yung umiyak eh. Yun lang naman yung Hindi naman tabu, ikaw lang ilang beses ka na umiyak sa podcast na Hindi, to. pero totoo naman eh. Sa Oo, hindi, totoo. Filipino culture natin, na ba? yan ang inaano. Iiyak ko na ba yan? Diba? Ah, Kaya talagang pasok na pasok siya sa mga sentimiento ng mga bata. Ah, balik tayo sa Dream Collab. Hmm. Hmm. Ah, dream collab? Hmm. Local and international. Oo. Kung may naisip lang kayo. Sa banda, sa mga rock and roll bands natin, rock bands natin, open bam- bands. Ah. open ba kayo sa ganun Ayos na siguro. na mag-collab? Baka tier 1 ang gustong makakolab sa ano kasi. <laughs> Oh, oh, Ewan, di- video games. Wala ako naiisip ngayon eh. Siguro mga ano, mga iba pang producer or iba pang mga ah, Nabanggit ko na si Bamboo. Eh. si <laughs> Nabanggit mo na. Anong meron kay Bamboo? Kailan mo nabanggit? Ibang bamboo. Ibang bamboo na Ibang bamboo. Yung bamboo Ibang bamboo to. Ano, Chinese bamboo. Totoong bamboo. <laughs> Totoong bamboo. Hindi ganun eh. eh. Moing, moing, moing, moing, moing. Tayo yung pala yun, oh. Tinikling, Jimmy. Si Bamboo na invite na ng, ano yan, di ba? Ng uprising. Ah, yan. Ah, oh, Sinong bamboo ito? Taga US po. Ah, Pero may Pinay din, Pinay din siya. Hmm. Rapper din yan. Noon. Sino una-unang pumili ng pangalan na bamboo? <laughs> Feel ko parang Letter U yung kanya eh. eh. Ah, letter U. Bumbu. Oo. <laughs> B-U-M. Bam. Eh, Amerikano eh. Bamboo. Galing. Bakit, bakit siya? Ah, very impactful yung music niya po sa akin growing up. Mm. Ano ba tungkol saan yung music niya? Fuck the popo po. <laughs> Totoo. Totoo, galit siya sa, ano, sa... Hindi lang naman, puro ganun yung music niya. Para din sa mga working class. Oh, may statement siya. Mm. Astig yun. Bakit may impact sa iyo yung para sa mga working class? Ikaw ba yung naghirap? Ah, hindi po. Kasi yung airmats ko po, influensya ko siguro. Kasi lumalaki po ako, parang nakikita ko po siya laging pinaglalaban yung mga mahihirap. Mm. Ano ba ang... Nanay ko? Nanay mo? Ano? sabi police, wag mo sabi police. Hindi, ano ba actually fashion designer siya. Mm. Na, ano, growing up lang, nakita ko very active siya sa mga social awareness ng mga hmm. bagay-bagay. Kaya Anong parang, dinidesign niya? mga gown. Hmm. Ah, sino yung na-design na niyang ano, big time? Meron Emi Calixto. Ano? Isa Marcos. Emi Calixto. Ebe Ka- Calixto. Ah, mayor, Pasay. Ah, Pasay. okay. Shout out. It's Emicalista. <laughs> oh. Kaya pag sinasabi niya ang pack na popo, pero lang yung mga pulis ng Pasay. <laughs> Pasig, ay Pasig daw. Ah, Pasay, Pasay. Yan, apart yan, apart. Average ah, pa Aba, <laughs> ah, oh, sa si Otlong taga Pasay. Oh. Sinubukan na ba as a designer, do you wear your mom's designs? Ah, hindi, my brother's designs. Ah. Yung kapatid ko na, na, na fashion designer din yung kapatid ko tsaka stylist. Galing. Oo. Oh, so, pamilya kayo ng mga creatives. Oo. po. Cre- Opo. <laughs> Ikaw lang ang napunta sa music? Ah, uh, apa, apa, apa. Wala, hindi ka nag uh, dwell sa ano, fashion? Walang nag Hindi, hindi. Nung ano lang po, nung college ako gumagawa po ng mga short film. Tapos nung nagkanya-kanya na course mga kaibigan ko, di na po ako nakapagawa ng short film. Nag, so, music, music na. Mm. Mas ano ka ano, ikaw din, na, nadala mo din sa influence mo sa mom mo yung ah, social awareness. Opo, opo. Mga yung bagay para sa akin. Kasi papansin ko parang hindi marami mga importanteng bagay na hindi na pinag-uusapan kasi mahahassle sa mm-hmm. opinion ng kabila. Ganun, parang, huwag na pag-usapan yan. Mga ah, ganun, ah, okay. ng mga bagay. Ano yung mga yan? Mga mga yan, mga tungkol sa politika, religion, race, meron ka ba, genders. Meron ka ba tungkol sa ano, religion? Mm, wala. Kanta? Eh. Wala, wala pa, wala pa. Mm. Meron lang mga pahapyaw ng mga linya, ganun si si Tats ang hmm. sa international naman ano ang sinong dream, dream artist na produsan? Bamboo pa rin taga America siya. <laughs> si iniisip din lagi na tanong eh pero ano lang, Kendrick Lamar na lang para safe. Kendrick Lamar. Di ba player ng Los Angeles Lakers yan? Ah, Actually, Odom. Odom. Joke, joke lang, joke lang. <laughs> A- ano, bakit si Kendrick? Kumbaga sa, kumbaga sa generation namin siya yung... Goat. Kumbaga, katumba, kumbaga ano yung ko ba Tupac? Kung baga, kung ah, sa, oo, 90s, sa 90s kami Tupac. Parang siya yung... Sa inyo dito sa ah, age nyo. Siya ba? Kendrick. Siya ba? Mm, di, di naman lahat, pero parang sa, kami sa kanila. Kami circuit, no. parang, parang, Kala ko Drake. Boo. <laughs> ano ba? Hindi, hindi ko kasi ano dyan eh. Ano bang... Di ba nagkaroon ng away ng uh, ano malapit, malapit. lately kay Kendrick Lamar tsaka Drake? Uh, yep. Sila ba? yun? Ano ba yung naging away nun? Ah, uh, kupal yes, si Drake eh. Ah, kupal ba talaga si hmm. Drake? Galit siya. Cool pal. Kupal. <laughs> Kupal, hindi siya kupal. Tapos si yung isa, yun yung- Kendrick Lamar. si Kendrick Hindi yung cool tumatanggap pal. ng mga kakupalan. <laughs> Yan. Ano yung ano nila, pinagsimulan nung away nila? Mm, parang dinis, una-una nung parang 2013. Ayan. Mm-hmm. May dinis, dinis ni Kendrick lahat ng rapper na sikat nung panahon na yan. Mm-hmm. Tapos lahat sila parang, ah, isla natawa lang. Kasi mm-hmm. din-rap name niya lahat eh. Tapos si Drake parang, huwag mo gaganyan-ganyan, tapos aapiran mo ako, parang okay lang tayo. Iyak-iyak siya. ganun. Ah, ah pikon. Ah, ah pikon. Ah, pikon ka oh. pala, Drake. Putang ina mo. eh. <laughs> Kala mo, taga-QC lang eh. <laughs> Makita daw kayo ni James sa kainta. si Ruigi, sinong ano, ah, dream collab mo na gusto mo? Pro- maproduce na artist. Si Drake daw. <laughs> Patay na eh. Si uh, Biggie, Biggie Smalls siguro. Ah, really? Oo, oh, putya si B.I.G. Noon kasi sinasample ko yung ano niya eh. Yung breast niya, tapos nilalagyan ko ng beat. Parang ah. pinagalaroan ko siya noon. Pero ang galing nga yung sumulat din. Yan, si, uh, parang nagsasaita lang siya oh. nung nag-rap. So, Kamukha ni Nonong yun. <laughs> Kumain ka no? <laughs> si Patrick Star yan eh. si Patrick Star. Damulak. Uy, Nubito! Producer mo naman ako ng kanto. Kayo ba, ano, natetempt din ba kayo na mang diss ng ibang artist? Para, isa ba yun sa madaling paraan para sumikat? Ap- ano siya, eh, parte siya ng kultura ng hip-hop eh. Parang competition siya eh. Competition ever since sa uh, birth ah, ng hip-hop. Mula pa lang sa DJ, nag-aaway na yung mga DJ through music. Tapos, nung nagkaroon na ng mga nag-rap, ganun talaga siya eh. Competitive ano talaga siya. Uh, May na-diss na kayo? Sa kanta, wala. Ako, na, na-require ako dati kasi nag, sumali ako dati flip-top. Eh. Ah, talaga? So, parang, <laughs> yun yung sports. So, parang ganun. So, pero kasali talaga siya eh, ever since eh. Mm, Kung may i-diss ka, sino? Oh, wala pa naman. At anong sasabihin mo sa kanya? Si Drake ng QC. <laughs> Drake ng QC. <laughs> Ina, malaki ka na lang pumarada sa harap ng gate namin. Drake ng... Break na. Binubulong-bulong niya na sa akin yung mga gusto niya ibig. Oh. <laughs> Hindi, kasi sa lahat ng lahat ng eksena may Drake eh. <laughs> Diba? yung hindi mo pwedeng ano gaguhin o lokohin o kaya isama sa usual na norms ng sus ng community dahil kala, nga, kala niya nakaangat na siya sa lahat na untouchable siya. Ah, sa diba? comedy scene mm. po ba sino hmm? Meron, meron. Meron ka ano din? Meron? Saan? Hindi yung, kina, yung Drake sa atin, o gali, meron naman. Pero ano, walang banggitan ng pangalan. Bakit mo siya i-diss? Wala akong Bakit? wala. Wala akong Kung- didis eh. Hmm. Wala naman. Wala? Si niya, Luigi ah. para may gusto sabihin. Eh. Ah. ha? <laughs> Hindi, bakit lang? Bakit mo siya ah. i-diss? Kung i-diss mo siya. Ano ang magbibigay ng rason sa'yo para mag-diss ng isang artist? Siguro pagsalot na siya sa maraming mga tao. Ayan, Ah, nangungutang lagi. Ganun. <laughs> Hindi lang. <laughs> Putang na, pagka 8 messenger na naman papatasin. <laughs> O, papunta na ron. Kung may didis ka ba sa 8 Messenger? Mao, malamang. Hindi siya rapper. oh, walang melody niyang ididis. Paano pag ganun, may ganung ugali na ah, inaano nyo? Ah, paano nyo? ini inaalis nyo na sa circle or iniiwasan nyo na? Both, both, both. Mm. Uh, pero kunyari, magkikita kayo sa event, di ko na iwasan. Tangina, Plastika. trabaho yun. Eh. Mm-mm. Hindi, di ko na din papansinin. Mm. Trabaho lang. So meron nga? Na mga <laughs> unsafe na rapper. Oo naman, marami-rami. Mm. mm. Ang weird nun eh, parang komedyanteng pikon. Di ba? Hindi pwedeng pikon ng komedyante. Oo. Ang hirap pa ganyan. Totoo. May ayaw ka ba sa flip-top scene? Wala, wala naman. I love you, Arik. <laughs> so si Arik yung ayaw niya. Eh. Kasi sila yung sila yung team, yung unit na chill talaga eh. 'Di ba? Parang sila sabi hmm. mga sa family niyo pag iwasan na natin yung discussion na ganyan mag-lead lang sa nag-aaway tayo parang ganun. So ito yung ito yung unit na pag nagkaroon ng gulo sa bar, sila yung oh, napansin ng pare, So, punta lang tayo sa police station. Oo, pero siyempre, hindi naman pwedeng puro kabaitan lang. Napaaway na ba kayo sa, kuwari, sa uh, gig or may... Ah, a few times, siguro mga less than five times lang naman. Medyo Diba, medyo marami. Marami kami na yan, ha? Less than five, so less. 57 ka pala. <laughs> Hindi, kadalasan yung mga ano lang yun, sobrang lasing na na makukulit na masyado nakakahassle na ng mga tao. Pinipitik na. Tapos yung isang beses niya, meron niya mga manyak na rapper sa club. Oh. Ah, yung mga ah, manyak talaga yun, no? Oh. Nagkaroon ng pekpek sa no yun eh. <laughs> Sumulang yun. Shoutouts. Shoutouts yung ginulpe ng mga skater. Oh, talaga. Ang hirap Huwag ka ma-imagine na, nag-google Paano, si ano- Iwayan na, na ganyan na ito Oo. na, na nakangiti lang siya lagi. <laughs> oh. Tapakin kita! Ganun siya. <laughs> Okay. <laughs> Ang lakas pa eh, no? Kaya, Manya ka pala! Anong ginawa? Anong pangmamanyak ginawa? Um, nung hahawak siya ng mga babae dun sa club. Ah. Tapos malas niya, nawa, eh, hinawakan niya pati girlfriend ko. Eh di, ano mo? Hmm. Di pa Binabaan niya na yung controller ng Fortnite. Ah. tapos, ayun na. Kinulpi siya. Aray. Nakagawa ka ba ng kanta tungkol dito? Oo. Ah. Yung ba yun? Yung ba yung ginamit niyo yung sample ng sapak? Ang ganda nun, ah. na-immortalize niyo siya. Kasama ba yan sa lineup na kakantahin mo ngayon? Alan, Pwede ba? Yung sapak? Wala, wala akong beat nun eh. Nasa kanta. Anong title nun? Cypher number 4. Ah, ang ganda. Sa Spotify na, sa Spotify. Ah, sa Spotify. yan. So Ayan. pag, pag pinakinggan mo yan, talagang maririnig mo na sapak siya. Mm, oh. nandun sa sample. Oh. Aray! Gag- <laughs> Ayun yan. <laughs> Aray! Ayan, Bak- may, Ay, sige, go. ah, meron, baka meron pang, pwede ka pa bang mag-sample ng kanta? Mm, wala. Bago tayo magtapos. Kailangan ko pang mag, ano, eh, mag-transfer ng files. Oh, Pwede, mabilis lang ba? Mga <laughs> ano ka naman ng turo ka naman. Kaya na, siya eh. Nakaganon siya eh. pwede namang ano eh, cut to, i-edit, oh. tapos Ah. Pero nasa Spotify yung Cypher, Cypher, okay. number 4. Yep, Ba't yep. yun yung title niya? Ah, At kasi nung nagsisimula kami mag-rap ng grupo ko, may Cypher kami. Cypher 1, Cypher 2, Cypher 3. Tapos long periods of time bago nangyayari yung Cypher. Mm-hmm. So bali nagsimula kami mag cypher videos sa Facebook, eh, sa YouTube, ganun. Tapos doon kami nakilala. Tapos itong fourth one last year, lumabas? Early this year. year. Ah, earlier mm-hmm. this year lumabas. Mm. Sige, mag-transfer ba o Wag na. Sige. Tatransfer ka muna. Oh, ayan. Sige, ah, transfer mo muna. natin. Yan. Sayang naman eh, nandito na si Wayan eh. Oo. Oo. Para Baka naman, lalo maging chill. Hahanapin ko lang. Baka lalo maging chill yung mga tao. Alam mo yung kantahan kasi nila, kahit yung iyak eh. Alam mo lahat ng mga nakikinig, madalas nakikinig sa atin yung mga cool pals nasa biyahe, nagda-drive, mag-isa. So ang ganda ng beat talaga ng music na parang feel good. Lalo na pag traffic, putya bad trip yung may kinig ka ng galit na music, tas traffic pa, talaga mapapaaway ka eh. Pero pag feel good, di ba, okay lang yan, sige. Gusto ko rin sanang marinig yung ano kay mga Lu- lo-fi ni ano. Ni O oh, pwede Lou. yung ano yun, yung ano, yung lo-fi, parang siya yung partner ko sa pagsusulat. Kasi hindi ako makasulat pag may lyrics eh. 'Di ba? <laughs> Sinusundan sinusundan mo eh. Pero pag yung ano lang, Sinusulat mo lang yung lyrics. <laughs> Pero pag yung ano lang, yung beat lang, tapos kaya, yung, kaya yung first page ng joke book niya, tubs tupak, tubs tupak, tubs tupak, Tsaka may pusa rin ako nakikinig doon. May pusa din nakikinig doon. May mga nagme-message pa sa'yo, Ruigi, minsan na pag parang, ay, nakatulong yung music mo sa... May sa, mga ganong message yun eh, na... Usually, ano yung, saan nakatulong yung music mo? Sabi, may mga tao nagsabi, thank you for saving your life. Hindi ko lang kung exaggerated yun mm. or what not. Pero at least may pakinabang yung music na nagawa. Yun na lang ng... ko. Oh. Yun yung nabangga kanina. <laughs> <laughs> Nakikinig siya, nakikinig. Nare-relax siya eh. <laughs> Kahit wala na siyang ngipin. Shoutout kay Ma'am Rowella. Dati nagpagawa ko kay Luigi ng ano, parang nilapatan niya ng ano ng bed beat yung bed music yung jokes ko. Ah. Iniisip ko baka pwedeng etong conversation natin, pwedeng background na ng isa sa mga Oo, pwede ba kayong isang ano, isang tapos background ng lo-fi? Ah, Kahit sa editing na lang. Mm. Ah, sige. Ano, kunya, kung ano yung Sandala mo? Ay, sige, sige, send siya ng track. Oo, anong track to? Siguro yung, release kaya yung pinaka-last kong release, yung Cozy Vibes na Volume 3. Yeah. Mm. So, lahat ito buong album to na ano lang. May tape na- siya, isang mm. Puro beats. Tapos may kanta din si y- featuring Wayan doon and featuring ibang tropa din doon sa beat tape na yun. Pag lo-fi ba, merong enough, gano'ng katagal usually ang isang track? Ah, so, Depende. sa akin, next yan ako, mga 1 to 2 minutes para ah. dire-diretso siya. Hmm. Meron siyang ginagawa yung parang, ah, kunyari, tambay lang kayo, tapos ah, gumagawa siya ng MTV, parang ganun. ah, ah tapos abang ano, habang kunyari nag-uusap tayo dito, nakatambay tayo dito, uh, meron siyang pad eh, tapos gumagawa siya ng beat, ng beat. Uh, on the spot. Mas mahal ba equipment ngayon na ganoon? If you want, if, kuwari sa mga nakikinig na gusto mag-start ng pagbili ng pag create ng beats or studio sa laptop. Ganun. Pwede siya sa computer, computer or laptop. Uh-huh. Pwede ka na makapagsimula doon. Ano ba anong unahin mo? Anong yung, app yung... Marami, marami siya. Uh-huh. Marami siya. Parang iba-ibang paano. Mga FL. Ableton. Pag sa ano? sampling ba, kailangan pa ng permission para doon sa sample? Technically, oo. Technically, oo. Pero yun din yung challenge bilang beatmaker na kailangan, alam mo Kung pa- paano mo siya ititweak na malupit na hindi mo na ah. <laughs> recognize. So, yun yung challenge din sa mga beatmaker, yung ganang... Pag ganyan ba, meron kang focus group or mga tropa na paki- papakinig mo muna sa kanila kung okay to sa kanila or ano, bago mo i-release? Oo, oh, meron. Ito, mga, mga, co- mga co-musicians din. Tapos, nagko-comments din sila. Yeah. Tapos, ikaw, mag- i-adjust mo naman yun. Mm. Mga wala na. <laughs> Na-release Depende, mo na eh. Pag may meron akong, eto, Ableton to. Ableton. Yan. Mm. Yan. Ano gagawin natin dyan? Pinapakita ko. Ah! Yan yung, yan yung app. <laughs> Para siyang Excel. Okay. So, and tell, ah. Pero ano yung pinakamadaling gamitin? Like for someone na gusto Ah, mag-start. Depende pa rin sa ano eh. Kasi ako parang parang sa visuals din eh, kung ano yung mm. parang mas magaan sa mata para sa... Kasi kanya, yun ang ginagamit niya. Ako, iba yung ginagamit ko na ano. Pero it's Simula the same. sa Paul, yan na yung ah. ginagamit mo talaga. Mm, pero, pero it's the same thing lang din. Parang, Same concept. same Kailangan ba mag-aral talaga? O kaya mo na pag-aralan mag-isa yan? Kaya, kaya mo oh. pag-aaral oh. mag-isa. Basta lahat magsisimula pag nilak na yung Oo, pintuan. ganun. <laughs> Eto na. Ilak lock nyo na ang inyong mga pinto. <laughs> Yan na. para mapakinggan nyo na. Ang isa na naman kanta from Wayan. Anong kanta to, Wayan? Ah, ito yung verse ko sa cipher number 4. May sapak. Ito yung may sapak. seven. Ayan na! Yan. Bombo Line natin Radio! sa inyo Makakarinig tayo ngayon ang nagsasapakan sa loob ng isang bar at nakabuo ng isang kanta. Ito po, ah, sa labas pala. Ah, ito po, ang Cypher number 4 by Wayan. Ito po, Shoutout si kay Ka Telem. Martindero. <laughs> <laughs> Pasok mga pasuki! Ooh, ah. Sa loob ng camel. Yeah. Kung tungkol sa hate na di ko marinig I'm not sorry to be late, we need to marinate Pinalakas ng backstory parang anime Pag nag-drop kami ng tape bagong holiday Cartel em boys, making cartel em noise I'm her baby but I'm boss In my white shirt, short, tsaka crocs Manyak, binugbog, sinapak ko yung ulo Ang ganda ng tunog Just some hooligans who made cyphers cool again Dropouts, dropping knowledge like it's school again. Build it up, break it down, do it again. Break it down, build it up, do it again. Hey, yun lang. Yan ang hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thekulpals.com. Hoy, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Calguerrero Patrick Pro, Rian Lacer, John Buwan, Francis Baquillo, BJ Villanueva, Prince Pareño, Dixie Partotela, Edison De Leon, Ryan Samonte, Mark Odiaman, April Lapid, Jan Hendrix Cruz, Marvin Guarte, Jorens Dolores, Aldric Ronquillo, Andela Cruz, Legimar Candaza, Maven Mendoza, Torgs, Mon Mino, Minyosa, EJ Joel Santos, Brian Ortiz, Mark Sarabosing, KL at si Jordan Nial Panago. Thank you very much, uh, Wayan, Tats, Ruigi Kun. Thank you very much. Salamat sa pag-share. Pakinggan nyo sila. Thank you, Yawa. Follow them on Spotify, guys. And pamura from Mark Gilera, pamura sa kapatid ko na si Kenneth Dill, tangina mo boy, makinig ka din sa Cool Pals, pamura kay Ryan Rem, si Jolly Katina. Jolly Katina, tang ama ka. Yan, pabati naman po ng happy graduation sa boyfriend ko na si Renz Nieva. Palo wala yung graduate, magtrabaho ka putang ina mo. From Bante Centilla sa dami ng kwak sa episode ni Sir Angie Rosul, na, napa top tier ako, pamura po, ay putang ina mo, Bante Centillas. Pamura kay Boss Mundo ng malutong na mura po sa akin at sa boyfriend kong si JD Ramirez, isang karangalan ang mamu... Abe, putang ina nyo, Cecilia Garcia. From Yan Hendrix, pamura po sa tropa ko naghihintay ng 2 months para maligal ang jowa niya na si Francis Tolentino. Ilang taon to si Yan? Siguro to mga 31. Groomer. groomer. Groomer, putang ina mo! Dahil dyan, pag-uusapan natin ay grooming. Wala si Lolo ko. Oh. Dahil <laughs> ito na, pag-uusapan na natin ang grooming. Ah, sino ba ang pinakilalang groomer ngayon sa showbiz industry? <laughs> I can name one in four letters. <laughs> And for stand-up Meron comedy shows, ano pala, ano? please visit www. comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.